واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunan kawunanmu addininmu na musulunci muna karanta littafin al'adabul mufrat wallafar abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala littafi ne wanda yake karantar da mu ladubba na addinin musulunci da kuma kyawawan ɗabi'u idan ba a manta ba makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na a cikin babin da yake magana akan da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam addu'o'in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka a yau za mu ci gaba da yarda ubangiji akan hadisi na 695 kenan qala al-bukhari rahimahullahu ta'ala حدثنا ali ibn abdullah قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة ابن كهيل عن كريب عن ابن عباس قال بيت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام fa'atan ƙirbata na ƙaha sun mata wabba'a wudu'an baina wudu'ai lam yukfir wa ƙad ablaga fasalla faƙumtu fatamaɗaitu karahiyata an yara anni a abkihi fatawabbatu faƙama yusalli faƙuntu inda ya tsari fa a kaza bi uzuni fa a dara ni an yamini shi fata ta mat salatuhu minan laili salasa ashirata raka'atan su masbaja'a fa nama hatta nafaka wa kana a nama nafaka fa'azanahu bilalun bisalati fasalla walam ya tawadda wa kana fi du'a'ihi allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa a'azim li nuran qala quraibu Wasaba'an saba'an fitabut falakitu rajulan min waladil abbas fa ni bihinna fa zakara asabi wa lahmi wa dami wa sha'ari wa bashari wa zakara ne. wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi ɗan abbas allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda abdullahi ɗan abbas ɗan abbas ɗan abdulmutallif ne abbas ibn abdulmutallif shi ne mahaifin abdullahi ɗan abbas kaga da baban shi da baban manzan allah ɗan gida ɗaya ne kuwa ɗaya uba ɗaya su da shi abdullahi babansa abbas da baban manzan Allah abdullahi ɗan gida ɗaya ne kaga ɗanwa da ɗanƙani suke da manzan Allah sannan a cikin matan manzan Allah akwai mai nuna ita kuma kala shi ce kala ita ce ‘yar'uwar mahaifiya ‘yar'uwar mahaifiyar ta ce kaga yana iya zuwa ɗakinta yana iya shiga gidan manzan Allah sannan kuma a lokacin shi yana yaro karami ne abdullahi abbas yana daga cikin sigarar sahaba yana daga cikin kananan sahabbai wanda har lokacin da manzan allah ya bar duniya suna da kananan shekaru to shi ne abdullahi ɗan abbas yake ba mu wani labari yake ce mana bitu inda khalati mai muna na kwana gidan gwaggota ko ɗakin gwaggota mai nuna a gidan manzan Allah sai ya zo gidanta sai ya kwanta to sai aka yi sa'a kuma ranar manzan Allah ɗakinta yake da haka manzan Allah shi ma ɗakin ya kwana faƙaman na biyu sallallahu alaihi wasallam suna bacci da dare sai manzan Allah ya farka lokacin da ya farka inda shi ma abdullahi abbas sai ya farka amma bai tashi ba shi sai da ya yi kamar yana bacci yana kallon abubuwan da manzan Allah ya ce shi ne ce fa'ata hajjatahu da ya tashi sai ya je biya bukatar saman zan Allah ya ɗauki gora ya zagaya ya shiga ban ɗaki ya biya sa sai ya dawo faga sala wajen huwa yadda yake sun manama salka fata ce ake ɗinkewa sai ana zuba ruwa ciki sai a ɗora bakin da mutum ta tashi zai amfani sai zai kwanci bakin sai ya ɗibi ruwan sai ya amfani da zai shi to ce sai na gama zan allah ya tafi wajen alƙirbata ba aka naɗa shi na ƙaha sai ya kwanci wurin da aka ɗaure ta ɗin sun mata wadda'a wudu'an bai na wudu'ai Abin da bai wanke ba amma ruwa ɗan kaɗan yi amfani da shi dama shi manzan Allah yana karanta ruwa wajen alwalla domin ya zo a hadisi cewa yana yin alwalla da mudu ɗaya cikon mudu ɗaya na rukuntu alkihi da ce to sai dinga lallabawa yana sanɗo don baya so man ha kawai ya ni ban fahimci abin da yake yi ba <laughs> sai ya kwanta fada minti biyar ɗin ka minti biyar shi bacci ya kwashe shi to da ya fara min shari yadda daga san ɗakin zai wa a ce to da ba shi ne minti biyar ɗin da ka ba da a bacci ke to wani yana da misali za a gani wani kuma bai to manza ala yana min shi in yana bacci shi ne abdullahi na abbas sai ce ya yi bacci ka ganin ba za ka ce ba bacci yake ba da alamar bacci ya nuke mutum ainihin shari bacci ya yi ke nan bacci ya yi nisa tabbas bacci man za Allah ya fa'azana bilal bis salati zuwa can sai ga sai na bilal ya zo yana sanar da manzan Allah a lokacin sallah ya dama shi manzan Allah a gidan shi cikin masallaci ne yake to idan an kira sallah na asuba to sai a zo gida sai a gaya mashi to an kira sallah to sai manzan Allah ya fito sai ya zo a yi sallah to shi ne sai bilal ya zo gidan manzan Allah sai yana sanar da su cewa lokacin sallah ne fasalla nan ya tawabba manzan Allah ya miƙewa sai ya sallah amma bai sake alwanda ba mun gari bai sake alwanda ba to me wannan ke nuna yana nuna cewa bacci zai warware alwallah ko kuwa ai wannan ai maganar mai nauyi ai ai mai nauyi tun da haranci ya yi shari eh kaga bacci ya yi nauyi ke ne ina da ni eh ne hujjarka eh magana ta kan layi ta ce, amma sai ka kawo hujjawa da za ta nuna haka kususiya ne kan haza isu, isuhu sallallahu alaihi wasallam wannan kususiya ne na manzon Allah manzon Allah an zai kwanta nan ya bacci har zuwa da sai ya ga dama ai tashi ya sallah ba sai ya alalla ba lokacin da aka zo fatu makka tun da ya alwallar sallah asuba bai ƙara wata alwala ba har sallar ishari da alwalar ta ba na hmm. ina aka sai haka a ah, magana ka haka ne na yadda da kai amma yana so kullum in za ka yi hujja yanzu kawai labarin da kake bamu a yanzu labari ku a ba tarihi ba sai mana za ka ya zo a hadisi hadisin bukhari ko hadisin muslim ko hadisin abu daud ko wani hadisi ne daga cikin malaman hadisi wani ya rutu cewa manzan allah ya ce shi in yana bacci idanun suke bacci amma zuciyarsa ba ta bacci a to aika ne <laughs> ko cikin bulugun mara a afin a cikin bulugul marama akwai hadisin da yake nuna haka cewa manzan allah yana bacci idanun suke bacci amma zuciyarsa ba ta bacci to shi ya sanya ya zama kususiya in ka cire manzan allah kowa in yana bacci eh zuciyarsa ma tana bacci ibn hajjirin a fatil bari ya ce fihi dalilin ala annan nauma laisa hadafan wannan hadisin ya nuna mana bacci ba hadasi ba ne ba ta ina na haka hmm? da ya tashi daga bacci yi sanda ta ga bacci ba haka, domin idan da bacci shine ke warware alwala da manzon Allah ya sake alwala amma idan mutum ya yi bacci ya yi nauyi ana mutum ya yi su bai sani ba ko ba haka ba to tun da bai sani ba ya sake alwalla kaga a ce bashi shi karan kan shi ba shi ne hadisin ba sai dai batun cewa ya yi wani abu shi ke warware alwalla to shi manzan allah ba wannan tare da shi saboda zuciyarsa buɗe take kaga ya san bai komi ba yawon mun gane bayan bayani to shi ke nan sai ya yi sallah wala za a bai ka bai sake alwala ba wa du'a fi shi? yana daga cikin addu'arsa yana da cikin addu'arsa to ita wannan addu'a kamar yadda ya zo a waɗansu ruwayoyi an nuna bayan ya fito daga gida za a yi masallaci a kan hanya wannan addu'a shi sa ita wannan addu'ar ana yin ta ne a kan hanya lokacin da mutum ya baro gida za ya masallaci a sallar asuba a nan manzan allah ya taho yana tafiya yana wannan addu'a har yi iso masallaci addu'ar tana cewa allahumma ji alfi kalbi nura ce ya allah ka sanya haske a zuciyata ma'ana ka haskaka zuciyata da shari'a da tauhidi da ikhlasi da sauran abubuwan da zuciya take kudurcewa shi ne allahumma ji'al fi qalbi nura sai ya ce waj'al li nuran fi sal'i ka sanya a haka ne um, sai ce wa fi sal'i nura ka sanya haske a jina ka haskake jina ya zamanto ba zan saurari wani abu ba sai abinda shari'a ta yadda a ji duk abin shari'a ba ta yadda a ji ba ba ruwana da shi to ka ya zama mai haske ne amma ka ji kiɗi ka ji waƙa ka ji alƙur'ani akwai matsala a ka. amma ya zama to alƙur'ani kaɗai kake ji sai azkar sai maganganu wanda ba su dace ba maganganu wanda suka dace ke alkalimatu ɗayi ba to jinka an haskata shi ce sannan ya ce wa'an um, yamini nura ka sanya haske a damata wa'an ya tsari nura haske a haguna wa fauki nuran sama na haske Wa ta hati nuran ƙasa na haske wa amami nura gaba na haske wa khalfi nura baya na haske wa a'azin li nura ya Allah girmama haske ya ga sai mutum ya zama to haske ya kewaye shi ta ko'ina shari'a ta kewaye mutum ke duk inda ya nufa cikin shari'a yake in ya yi dama cikin shari'a in ya yi gaba cikin shari'a yake in ya yi baya cikin shari'a in ya yi hagu cikin shari'a daga sama shari'a ko ina mutum ya zama cikin shirya nan, ya zama cikin yi wa Allah wata ana ɗaha mun gane waɗansu malamai sun ce wannan hadisin ana fassara shi a zahirinsa ana fassara shi a zahirinsa menene zahirinsa suka ce abinda manzan Allah yake nufi a ya mashi haske zuciyarsa hagu da damansa da sauransa yana nufin a tayar da shi ranar lahira cikin haske shi ne zahirinsa kaga ainihin mun ce haske a zuciya yana nufin a sa mutum ikhlasi da da tauhidi da jin tsoron Allah sauran abubuwan shi ne an haskaka zuciya gabbai kuma a ba su ikon yi ma Allah shi ne an haskaka su to kaga wannan an ma hadisin ke kenan ko amma waɗansu malamai suka ce a zahirinsa wannan hadisin ne mene ne zahirinsa abinda yake nufi manzan Allah yana roƙon Allah ta'ala ya haskaka waɗannan kabbai na shi ranar lahira da zan yi sanya sai zama to mutum ya tashi a lahira duka waɗannan gabai na ya suna haske to waɗansu malamai suka ce to a ɗauki biyun mana duka kenan ya zama to an haskaka zuka an haskaka waɗannan gabai suna bin allah a gobe kiyama kuma a tayar da mutum suna haske to kaga addu'a ce ne matuƙar muhimmanci to manzon Allah yana yin wannan addu'a kullum in ya taho daga gida za a yi masallaci a sallar asuba kala kuraibu kuraibu ya ce wani ne kuraibu shi ne wanda ya roto hadisun dagawa daga abdullahi na abbas kuraibu ya ce ya ce wasa ba'an fitabut akwai sauran abubuwa bakwai sauran gabbai bakwai ko kuma sauran abubuwa guda bakwai wanda manzan allah ya roƙi allah ya haskaka mai shi amma ya ce fita boot suna cikin akwati to me yake nufi da akwati malamai sun yi fassara guda biyu waɗansu malamai suka ce abinda yake nufi da attabut ai a sunduk ya ce akwai sauran bakwai amma su suna cikin akwati abinda yake nufi da suna cikin akwati yanzu ya manta su aka amma ya rubuta su suna a cikin wani akwatin shi in an je gida ya buɗe wannan akwatin ya ɗauko zai iya karanta sauran guda bakwai ɗin kun gane waɗansu malamai suka ce attabut da ya ce yana nufin suna cikin kansa shi ya fassara shi ya siffanta da attabut ɗin kamar yadda ake buɗe akwati a saka abu a aji a haka ma ana saka abu cikin kai ko sai a aji shi in an harbace shi to ya ce akwai guda bakwai suna nan cikin kaina amma na manta su haka waɗansu malamai su kuma suka fassara inda mun gane to shi kenan abdullahi abbas ya manta ƙala kuraibun wa saba'an fitabut falaƙitu rajulan min waladin abbas fa haddasa ni bihin na ya ce to sai na gamu da wani mutum min waladin abbas daga cikin 'ya'yan abbas ɗan uwan abdullahi kenan ko kowan shi ko ƙanan shi fa haddasa ni bihinna sai ba da labarin guda bakwai ɗin fa zakara sai ya ambaci asabi wa lahami wa dami wa sha'ari wa bashari sai ya zamanto kenan sai ya zama to kenan in ka ce Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nura wa an nura wa an yasari nura wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nura wa khalfi nura wa a'zimni nura to sai ka ambaci wannan guda bakwai akwai akwai asabi asabi shine jijiya ka sanya haske a jijiyoyi na. walahami da tsokar jikina wadani da jinina wa sha'ari da gashin kaina wa bashari da fatan jikina to kaga nan ma bakwai yace amma nan biyar aka kawo asabi lahami dami sha'ari bashari biyar kenan yace ce kuma bakwai ne ke cikin akwati amma an faɗi biyar kenan har yanzu akwai ne akwai sauran biyu sai ya ce wa zakara yi ya faɗi sauran biyu in ji kurairu to shi ma saboda wani dalili bai kawo mana su a nan ba shi kurairu da ya ce ya gamu da ɗan gidan abbas ya gaya mashi bakwai ɗin to kuma da ya lissafa sai ya faɗi biyar kaga har yanzu dai akwai sauran biyu mun gane har yanzu kenan akwai sauran guda biyu wanda bai faɗa ba to malamai sun bin sun yi bincike malamai sun yi bincike sun gano waɗannan guda biyun wanda bai faɗa ba amma kuma sun yi saɓani wajen fayyace guda biyu amma dai ruwaya wadda tafi inganci kamar da alhafiz ibn hajjarin askalani ya ambata annahuma al-lisan wan nafs harshe da kuma annas ruhina ka sanya haske a harshe na da kuma ruhina gaba daya su ne cikin biyan in ka hada ga an samu bakwai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa yana yin wannan addu'a ta roƙon Allah ta'ala ya sanya haske a dukkanin gaban jikin shi yastazi'u bihi yawmal qiyamati wanda zai haskaka da shi rana alkiyama kuma mun faɗi wurin da ake ita wannan addu'a cewa ana yin ne a lokacin da mutum ya baro gida da asuba a kan hanyarsa ta zuwa masallaci mun gani wannan hadisun hadisi ne sai yana cikin sauri bukhari wani yana daga cikin mahadisan da bukhari ya fi ruwaitowa ya imamul bukhari ya kawo wannan hadisun a cikin sauri bukhari wurare da dama an ce ya roto wannan hadisun a cikin littafin sa sahihul bukhari waje goma sha tara wannan hadisun za ka sami a cikin sahihul bukhari a babuka daban-daban har waje goma sha tara sannan hadisun waɗanda suka ɗauko hadisin daga abdullahi na su ma suna da yawa idan ga isladin za ga aƙalla za a samu tabi'ai kusan guda goma wanda duk sun roito wannan hadisin daga shi abdullahi ɗan abbas haka hadisi ne sananne a wajen malaman hadisi saboda muhimmancin addu'ar da ke cikinsa da haka wannan addu'ar yana da kyau har da ce ta sannan kuma mun faɗi wurin da ake yi ta to sai mutum ya amfani da ita idan zai taho masallaci sai ya taho yana karanta wannan addu'a kuma tana da sauƙin har da cewa saboda maimaituwar nur a ciki ko mala ya ce haddasa abdulaziz ibn abdullahi kala haddasa ne abdulaziz ibn muhammadin an abdulmajid ibn suhaili an abdurrahman an yahya ibn abbad Abihu, hubairata an sa'id ibn jubair an abdullahi ibn abbas daga sa'id ibn jubair shi kuma ya karbo daga abdullahi dan abbas said ibn jubair yana daga cikin kibaru tabi'ina manyan tabi'ai maharisun maharisun al'umma alkur'ani ne ƙari ne kuma rubucin hadisai ne hajjaji ya yanka shi hajjaji ibn yusuf astaghafi ya sa aka yanka shi to said ibn jubair ya karbo daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yada kala ya ce kala da biyu sallallahu alaihi wasallama iza kama minan laili manzan allah idan ya tashi da daddare fasalla faƙada salatahu idan ya yi salla ƙiyamun laili kenan to idan ya ƙara sallarsa yusni alallahi bima huwa hannu yakan yaba allah da kalaman da ya cancanta a yabi allah da su mun gane summa yakunu min a'kiri kalamihi to a cikin maganganun da zai yi na ƙarshe a wannan zama ko a wannan gaba to yana rufe da wannan addu'a yake ce Allahumma ja'al li nuran fi qalbi waj'al li nuran fi sam'i waj'al li nuran fi basari a ruwa farko ba basari nan an zo da basari ganin kenan waj'alni nuran an yamini wa nuran an shimali waj'alni nuran min bayna yadayya wa nuran min khalfi wa zidni nuran wa zidni nuran wa zidni nuran wannan ruwayar kenan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta bayan ya ƙara sannan asuba bayan ya kama ya gama kiyamun laili to yakan yaba Allah sannan sai ya ta kawo addu'o'i da azkar to abinda da yake kulle askar na wannan zaman da shi shine wannan addu'a sai ya kulle da ita mun gani su kage ta wannan ruwayar ta kuma tana nuna mana a gida ake yin ta bayan mutum ya ƙara sannan asuba to lokacin da ya to za a masallaci kuma sai sake mai tata ko kuma dai ita din ce dai sai ke rike yake nan da aka ce wa a ƙarshen abin da yake faɗa in ya gama to in ya to masallaci kenan akan hanya wannan shine abin da malamai suka farin jaya suwa to kamar yadda na ce addu'a tana da muhimmanci sai mu kokari mu ga cewa mun har da ta kuma mu dinga amfani da ita wurin da ya dace da mu. malam ya ce haddasa ismailu ƙala haddasa ni maliku an abin zubair an al-yamani an abdullahi ibn abbas daga abdullahi ibn abbas kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iza kama ila salati min jawfil layl yace manzon Allah idan ya tashi zai yi sallah tsakar dare tahajjud kenan in ya tashi zai sallah a tsakar dare tahajjud kenan to abdullahi dan abbas yace ce kala yana wannan addu'ar to ya zo a waɗansu rawawi ita kuma wannan addu'ar manzon Allah yana yin ta ne a matsayin du'a'ul istifta addu'ar buɗe sallah amma a sallar dare kaɗai ake yin ta kamar da albani ya bayani a littafin sa sifatis salatin nabi da haka ita kuma nan ne mahallinta sallan dare a matsayin du'a'ul istifta yana cewa Allahumma lakal hamdu anta nuru samawa wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta rabbus samawa wal ardi wa man hinna an al-haqqu wa wa'duka al wa liqa'uka haqqun waljannatu haƙun wannaru haƙun wasa'atu haƙun allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika qasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alamtu, anta ilahi la ilaha illa anta yakan ce allahun lakal hamdu ya Allah godiya ta tabbata gare ka godiya ta tabbata gare ka kaga anan ciki akwai tabbatar ma ubangiji da ala cancantar suna a godiya masa ubangiji ta ala ya cancanci godiya ko ba haka ba saboda ya maɗan adam ya ma bayansa abubuwa da dama wanda ya cancanci a gode masa to sai mutum yake fara buɗe wannan addu'a da gode ma Allah ta'ala anta nurus samawati wal ard wa man fihinna ya Allah kai ne hasken sammai wal ard da kasai wa man fihinna da abin da ke tsakaninsu me yake nufi ai munawwiruhuma kai ne mai haskaka sammai da kuma kasai mun gane ai ma'anarsa an tallazi bihi zuhuru kulli shay'in wa an tallazi bihi istira mm, istiza'u alkauni kullu Allah kai ne kake haskake sammai duk hasken da ya gani na waye Allah ne haskaka shi har wannan hasken da muke cikin shi ya samar da shi Allah duk wani haske da za a gani a sama ne ko a ƙasa allah ta'ala ne ya haskaka shi shi ne ya ta sammai ta ƙasai da abin da ke tsakaninsu na halittu da sauransu Duk wanda ya samu haske to daga wajen allah ta'ala ne ke sa a zocin cikin alkur'ani allahu nuru samawati wani allah shi ne mai ta sammai da kuma ƙasai Sai ce wa laka hamdu godiya ta tabbata gare ka ya Allah an tarabbus samawati wal ardi wa man fihinna kai ne mahalici na sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu idan an ce arab to kusan abubuwa uku ake kallo farko halkan wa mulkan wa adinan duk wanda ya gani a cikin duniyar nan mutum ko aljani ko dabba ko ƙwaro wa ya halice shi allah ya halice shi wa da iko da su allah kuma su dukansu bayi ne na allah ta'ala shi ma'ana an tarabbus samawati wal'ar kai ne mahalci mamallaki sannan ubangijin duk abin da ke cikin bayan ƙasa da kuma cikin sammai an talhaku ya allah kai gaskiya ne shi ne alhaq an talhaku wa duka alhaq alƙawarin da kai na cewa in an yi maka ɗa'a za ka ba da sakamako gaskiya ne walika'uka haqqu walika'uka alhaq haɗuwa da kai gaskiya ne kowa zai haɗu da ubangiji waljannatu haƙƙun aljanna gaskiya ce akwai ta yanzu nan da muke magana tana can akwai ta wannaru haƙƙun wuta ma gaskiya ce ita ma tana nan an shirya ta wasa'atu haqqun ƙiyama gaskiya ce da duk abubuwan da za su biyo bayanta allahu malaka aslamtu ya Allah gare ka na miƙa wuya gare ka na miƙa wuya ma'ana ka sallama ma dokokin ubangiji abinda Allah ya ce a yi shi ne kake yi abinda Allah ya ce a bari za ka bari wa bika amantu gare ka da kai ne imani da kai ne imani da kai ne imani wa alaika um, ne wa bika wa bika amantu wa alaika tawakaltu da kai na dogara wa ilaika anabtu gare ka nake komawa gare ka nake koma ai raja'atu fi jami ahwali a dukkan al'amura na gare ka nake koma ya Allah wa fawwastu amri ilayka in fawwala al'amura na gare ka shine ma'anar wa ilayka anaftu wa bika khasamtu da kai nake husuma ai da kai nike husuma ai a da'uka bi ma a aita ni minal barahi wal quwwa kasantu ina jayayya ko ina husuma da hujjojin da ka sanar da ni in zan yi sharriya da makiya makiyanka ko makiyan addininka to ina yin ina yin husuma ne da hujjojin da ka sanar da ni wal quwwa ko kuma da karfin da ka bani wa ilaika hakamtu gare ka nike hukunci ai ilaika waje altukan haki baini wa bainahu kai mai hukunci tsakanina duk wani wanda ya zalunce ni tsakanina duk wanda yake ba musulmi ba ko wanda yake makiyinka to kai ne mai hukunci tsakanina da shi farfir lima kaddamtu kai man gafarar zunubai na wanda na gabatar wa ma kartu da kuma wanda na jinkirta ban kai ga aikatawa ba wa ma asrartu da wanda na yi a asirce wa ma alanta da wanda na yi a bayyane anta ilahi kai ne abin bauta na la la'anta babu wani abu wanda ya cancanci a bauta masa illa anta sai kai Allah kai kaɗa mun gani to kaga wannan addu'a da ta bamu faɗin da ake yi ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta a wannan wurin wannan hadisin hadisi ne sahihi imam malik ya fitar da shi a muwadda haka imam muslim sannan muhammad nasir bin albani da himullahu ta'ala ya inganta shi imam bukhari ma ya fitar da shi wannan hadisin shi kansa a cikin sahih bukhari قال البخاري حدثنا الوليد ibn salih qala hadathana ubaydullah ibn amr an zayd ibn abi unaysata an yunus ibn khabbab an nafi ibn jubayr ibn mut'im an ibn abbas qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi ad-dunya wal-akhirah اللهم إني أسألك الآفية في ديني وأهلي واستر أوراتي وآمن روآتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وأن يميني وأن يساري ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي wannan hadisin shi ma daga abdullahi na abbas allah ya kara musu da ya ce kada na biyu sallallahu alaihi wasallam ya du'u manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a me yake cewa shi addu'a yana cewa allahumma inni as'aluka afuwa, ya allah ina roƙonka afuwa, wani afiya ina roƙonka lafiya fi duniya wal a anan duniya da lafiya a nan duniya kaban lafiya a lahira ma kaban lafiya ana ka rufe aibubuka da su ne aura aibubina wa amin rau'ati ka amintar da ni a cikin duk abin da zai tsora tare, duk abin da zai bani tsoro ka amintar da ni a kan shi abubuwan da za su yi ba ka tsoro ko suna da yawa to a irin wannan lokacin kake cewa wa amin rawati ka amintar da ni daga duk abin da zai iya ba ni tsoro wa fazni min bayna yadai ka kiyaye ni ta gabana wa min khalfi ka kiyaye ni ta bayana wa an yamini ka kiyaye ni ta hagu wa an yamini ka kiyaye ni ta dama wa an yasari ka kiyaye ni ta haguna wa min fauki ta sama na ka kiyaye ni wa uzubika ina neman tsarinka an uguta da min tahti ina neman tsarinka daga ka kare ni daga samun rinjaya ta min tahti ta ƙasa da ayyusibu ni alkasu wal halak ash'ar kamar irin su ƙasa kada ai da ƙasa suke zuwa da kiskewar da budewa da girgizar ƙasa da alkas shi rana ta buɗa mutane sun hada ciki duk dai wani abu wanda zai zuwa shan mace ka ta ƙarƙashin ƙasa to kana neman allah ta'ala ya tsare ka ya kare ka daga wannan ko wannan hadisin isnadinsa yana da rauni wa haɗa isnadin da ifu mai yasan ya zama mai rauni li'ajin yunus ibn kafar ibn kabbar al'asadi idan ka duba a sinadin za a ga akwai yusuf a yunus afwan ibn kabbar akwai shi sinadin ko? eh yawwa to shi wannan yunus din faƙaddar afahu al-jumhur jumhurin malamai sun ce yana da rauni wa ƙara ibn hajjarin fitta ƙarif ibn hajjarin ma ya yi magana a littafinsa a taƙarif ya ce su dukun yuhdi'u wa rumiyar birrafi su duku ne mai gaskiya yana da gaskiya amma yana kuskure a ruwayarsa sannan kuma an jefe shi ma da shi an ci an jefe shi da shi an ci shi wannan yunus mun gane wa akhrajahu al-bazzar fi musnadihi wa tabarani fi du'a akwai wata ruwaya wanda imam al-bazzari ya rawaito a musnad nashi imam tabarani a littafin sa addu'a ta hanyar wani waroshi ana ce mishi ubaidillah ibn amru bihi wa qala tabarani rawahu bazzar wafihi to shi kansa imamu tabarani ya ce wannan hadisin bazzar ya roto shi wafihi yunus ibn khabbab wa huwa da'ifun sai amma a akwai yunus ibn khabbab wa huwa da'ifun yana da rauni karin ajaluni wani malami da ake cewa al'ajaluni ya ce hu shahidun sahihun sai dai matanin yana da shaida wanda ita ta inganta ingantacciya ce mun gane amma za mu gaba ya ɗan shawon banda wannan ƙila za mu cikin da shi yanzu dai wannan dai ka ajiye shi hadisi ne mai rauni ƙarin bukari haddasa aliyu ƙala haddasa na marwanu ibn mu'awiya ƙala haddasa na Abdullahi, ibn aiman ƙala haddasa na ubaid ibn rufa'a az-zuraki an abihi qala lamma kana yawm uhudin wan kafal mushrikuuna qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istawu hatta uthniya ala rabbi fasaru khalfahu sufufan فقال اللهم لك الحمد kullu. اللهم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت ولا موفي لما منعت ولا مانع لما أعطيت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النئيم المكيم allazi la yaqulu wa la yazul allahumma inni as'aluka an-na'ima yawmal aina wal amn yawmal harbi allahumma a'idan bika min su'i ma a'laitana wa sharri ma mana'ata minna allahumma habbib ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin Allahumma tawaffana muslimin wa ahlina muslimin wa alhiqna bis salihin ghayra khazaya wala maftuni Allahumma qatil kafara alladhina yasudduna an sabilika wa yukazzibuna rasulaka waj'al alaihim rizaka, wa azabaka Allahumma qatil kafara alladina utul kitaba ilahan haq qala aliyu wa sami'tuhu min muhammad ibn bishr wa asnadahu wa la aji'u bihi to wannan dogon hadisin an karɓo shi daga rifa'a az-zuraki an abin shi kuma ya karɓo daga babansa ko mahaifinsa ya ce lamma kana mu uhudin lokacin da aka taho yaƙin uhud yaƙin uhud ba madara ba ko yaƙin uhud an ɗan sha wahala kafin daga baya abubuwa su kaɗan daidaita to lokacin da aka zo wannan yaƙin uhud ɗin wani tafa'al mushrikuna ai tabdu wa raja'u hazan lokacin da aka fara yaƙi kafin makasu suka ɗan fara samun galaba suka fara karkashin mutane musulmai har kama za a samu nasara to allah kuma sai kawo taimakon shi sai abu ya juya su da suka da abu ya juya su sai suka gudu to shi ne abin da yake ce mana lokacin da su kafiran suka gudu shi ne wanka fa. lokacin da suka gudu mun gane ko na qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ga sun gudu sai ya ce istawu ku sau mi addu'a manzan Allah ya ce istawu hatta usniya ala rabbi ku sau mi yabi ubangiji tunda Allah ya kawo cin nasara a kaga sai a yabe shi mu yabi ubangijinmu azza wa jalla fasaru khalfahu sufufan sai suke sahu a bayansa fi taswiyati sufufi wa du'a imamin muslimin ba'da an yanka fi'ul mushrikuna hatta yufni al-imam ala Allah azza wa jalla malamai suka ce sunna ne in ana yanki sai arna su mutu to musulmai sai limamin su ko kwamandan yaƙi ya shiga gaba sai saura su sahu a bayansu sai a yabi allah a yi ma'alla ta'ala hutu faƙali sai manzan allah ya fara addu'a sai ce allahun malakal hamdu kullu ya allah godiya ta tabbata gare ka gaba ɗaya allahumma la da lima basatta ya allah ba mai rike abin da ka shimfiɗa ainihin la yi lima wasa'ata ba mai takura abin da ka yalwata wannan ya yi daidai da abin da yake fada a wani hadisi lama ni a lima a aiki mun gane ya ce ba mai rike abin da ka shimfiɗa wala ba lima ba'atta babu wanda ya isa ya kusato da abin da ka nesanta wala ida lima karanta babu ko mai nesanta abinda ka kusato da shi mun gane da haka abinda ke kusa shine abinda ka kusanto abinda ke nesa shine abinda ka nesanta wala mu ɗaya lima mana'ata ba mai ikon bayar da abinda ka hana wala ma ne lima a ba mai bayar da wala muɗe limama a ce ba mai bayar abin da ka hana wala mani a lima'a ba mai hana abin da ka bayar allahumma su alaina min barakatika rishi ya allah ka shimfiɗa mana ka yalwata mana daga albarkokinka wa rahamatika da rahamarka wa fadlika da falalarka wa rizkika da arzikinka Allahumma inni as'aluka an-na'ima al-muqima ya Allah ina roƙonka ni'ima tabbatacciya tabbatacciyar ni'ima alladhi la yaqulu wa la yazulu wanda la yaqulu ba ta juyawa wa la yazulu kuma ba ta bushewa Allahumma inni as'aluka an-na'im yawmal aina ya Allah ina roƙonka ni'ima yawmal aina a ranar talauci al'ayyar aikin faɗar ranar talauci wal'amna yau malhamdu ina roƙon amincinka ranar yaƙi ana yaƙi kai ka samu aminci ka zama za Allah ya roƙi wannan ko to kuma malamai suka ce Allah ya karɓi wannan adda don a yaƙin uhud akwai wanda habbaci suka yi ana yaki mutum yana kwanci yana bacci mun gani ga allah ya ba su akwai ɗanha ɗanha ɗanha zubai shi yana cewa shi yana da gaske waɗanda suke bacci a yakin kuhuti ya ce kawai yana da ɗaya takobi sai da ta hannu sai ya lalubo ta ya ɗauka sai kuma ji ta ƙara haɗuwa sai na ali allah ya kara masa yarda yana cewa lokacin da aka yi yaƙin ut yaƙin badar kai ba wani mai doki sai mai idat ya ce amma akwai lokacin da ya juya ya ce sai ga kowa bacci yake illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta haka shajarati yabki hatta asba to kaga ana yaki mutum yana bacci bai samu aminci ba ya samu aminci ranar yaƙi ke nan to mun za a yana roƙon wannan wal amna ke nan kenan a izan bika min su'i ma tana ya Allah muna neman tsarinka daga munin abin da ka ba mu munin abin da ka ba mu don Allah yana iya baka wani abu sai ya ga muni daga wurinsa ko ba haka ba kamar a baka mota sai kai halari kada ta zo da muni ko a baka washin sai kai halari shi ya zo da muni wani abu kamar haka ne sannan a izin bika min su'i ma laitana sai ce wa sharra ma mana ata minna ina neman tsarinka muna neman tsarinka daga sharrin abin da ka hana mu sharrin abin da ka hana mu kamar hasada kila kun yi takara da wani kun nema abu da sai kai ba a baka ba yana daga cikin sharrin wannan abin da aka hana kai ne hasada ko na allahumma habib ilayna al ya allah ka sanya san imani a zuciyarmu wa zayyanahu fi qulubina awata shi a cikin zukatanmu wa karri ilayna al-kufra wal fusuq ka sanya mana ki ko kyamar kafirci da fasikanci wal isyan da sabon allah waj'alna min ar-rashidin ka sanya mu cikin shirye-shiryen. shiryayyu Allahumma tawaffana musulmina, ya Allah ka ɗauki rayukan mu muna musulmai wa musulmi na ka tayar da mu musulmai wa alhiqna bis salihina ka risar da mu cikin salihan bayi gaira khazaya ba muna wulakantattu ba wala maftunina ba kuma wanda fitina za ta shafa ba allahumma qatilil kafara alladhina yasudduna an sabilika allahumma kafara ya allah wanda yake halakar da kafirai wanda su kafirai yasudduna an sabilika suna kangewa daga bin tafarkinka yukazzibuna rasulaka suna karyata annabinka waj'al alaihim rijzaka wa azabaka ka dora azabarka akan su ar wal azab bi ma'ana Allah qatilil kafara ya ubangiji wanda ke halatar da kafirai allazina utul kitab wanda aka baiwa littafi ilahan abin bauta na gaskiya abin bauta na gaskiya wanda ya cancanci abota mashi kuma bautar ta zama gaskiya amma an ba shi ba duk wani abu wanda aka bauta ba ya suna wannan bautar ƙarya kuma bai cancanci abota masa ba ko ma ne wanda aka bota ba Allah ta'ala shi kadai ne wanda ya cancanci abota masa botar ta zama gaskiya kun gane kana aliyu sai aliyu ya ce wani aliyu kenan na wanda ya wanda ya rucu daga wurinsa wa ya rucu daga wurinsa haddasana aliyu ko shi ya tuwa ne shi hmm? na a na bukari ya shi aliyu ibn al-madini malamin bukari shi ne ibn madini madini to shi Ali ya ce wasa na ituhu min muhammad ibn bashar ai kun ga anan ciki daga wayar wato daga marwan ibn mu'awiyah ya wato to sai yake ce mana to wannan hadisin ma na dauko shi daga makarantar muhammad ibn bashar mun gane ce nan ma na rawaito wannan hadisin wa asnadahu kuma ya bani shi da isnadin shi sai dai wala aji'u bihi wala aji'u bihi sai dai ban zo da shi ba mun gane me yake nufi da wala aji'u bihi yana nufin bai kawo shi ba ko kuma ya manta shi ko wani abu kawar yasa sai kawo wannan ruwayar wanda ya samu daga wancan makaranta allahu alamu allah shi ne fi sani to wannan shi ne ƙarshen babu idan allah ya kai mu sati mai zuwa insha allahu ta'ala za mu tashi a babin addu'a inda na karfi a wannan addu'o'i ne na manzan allah sallallahu alaihi wasallam a kawo alal itilaka ta kuma zai kawo mana waɗansu addu'o'i na musamman a keɓe wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ke yi wannan hadisin da wani ƙari hadisi ne sahihi yana cikin musnan na imamu ahmad hannun imamun nasari duk sun roya toshe hadisi ne ingantacce ta kira